alaikum, eselamu alaikum, obavljam svaki vakat, sve postim, udjeljujem zekijat, sadaku, sadakatul fitr. Vas da sam bolesna, možete li mi odgovoriti zašto? Allah vas nagradio. Šefak Allah, šefak Allah, šefak Allah, šefak Allah. Da Allah subhanahu ta'ala izliječi, a to što činiš od hajra nastaviš s tim, a to što Allah subhanahu ta'ala ostavio bolest, neko, nečija bolest traje duže, nečija kraće, znači to je od Allaha subhanahu ta'ala. Moliš Allah subhanahu ta'ala da te učusti u hajru i dobru, i ustraješ u dobrim djelima, Allah subhanahu wa ta'ala sigurno ti ta djela neće propasti. A što pitanje bolesti, znači Allahova je mudrost da u toj bolesti možda ima nečega da te Allah subhanahu wa ta'ala očisti od grijeha i svega onoga možda što si prethodno nekad učinila od onoga što Allahu nije drago. I ne treba se suprostavljati Allahove odredbi u pitanju bolesti. Tragaj za lijekom i mole Allah subhanahu wa ta'ala da ju farđa lijeke, da te Allah olakša i da te oslobodi te bolesti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala olakša svim vjernicima i vjernicama, sačuva im belaja iskušenja koje ne mogu podnijeti.